emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara initik ez!

Ba gure gaurko kultur atalarekin eh, segituko dugorain eta gaur maule aldera begira jarriko gara atxei laurretik izeneko antzerkia lantzeko egonaldi bat bururatu berri baitute maika etxeko par eta miren tirapu nafarrak. Aste bateko egonaldia burutu izan dute mauleko tokia konpainaren eh, kasernan. Atxe hilaurretik Bakarkako Antzarki bat da Eusko Jaurlaritzak baita zubi egitasmoak laguntzen dutena. Azken honen sedea delarik Euskal Antzerkiaren bultzatzea. Ba antzerki sorkuntza bat nola lantzen den ikusteko simoniturat Mauleko Tokia Antzarki Konpainaren kasernarat joan zaigu. Simoniturrat. Agurdeneri, hemen maulen gira, Tokia Antzerki Kompainiaren lantegian edo kasernan deitzen dugu bezala, eta hemen egonaldi bat egiten baitute Maika Etxekopar eta Miren Tirapuk. Miren Tirapu izanki antzerkilaria eta Maika Etxekopar jentsa Beaz, joan giten ikustera heien egonaldia nola pasatzen den. Arraro begiratzen induen niri ere bihotza. Ni jarri nion bihotza. Ja. Urreinarena eh, atxikiten dugu gero txipiari kontatzen jolarik, bilo jolarik, Hala. Bon, ba, beraz bai ikusten dugu uh, ahunt uh, eh, sohkuntza prozesuan zireztera oraindik, baina atik, agian kondatzen aldi guzu, nondik hasi ziren eta noiz eta nola? Ba, bueno, egia esan, e, ideia duela urte bete edo etorri zitzaiten murura, bueno, e, lantzen hasi nintzen, eta, bueno, esko jorlaritzak e, diru laguntzak ematen ditu Euskarazko antzerki testuak idazteko, orduan proiektu arkeztu nien, hautatua izan zen, beste batzuen artean ere, orduan ja urritik aurrera hasi nintzen ideia sakonago lan zen. Bai, e, gero zubi proiektua, bueno, e, obra bestuko du, hoiekin e, lotu dut estrenaldia datorren urtarriako, beraz prozesu guzia esan daiteke bi urtetakoa izan dela, hasieratik bukarara. Hatik, zubi proiektua denek ez baitute ezagutzen, esplikatzen aldi guzu behaz sortzi en arteko elkar lanat? Bueno, ba, zubi proiektua da Euskal Antzerkia sustatzeko sortu den proiektu bat, eta helburu hoi da, e, urtero proiektu bat hautatzen dute, eta proiektu hoi aurrera ateatzen laguntzea da, beraien helburua. Eta emanaldi baten eskaintza ere leku gehienetan eh, geho emanaldi baten eh, egiteko aukera emaiten die. Mm -hmm. Ez bestia? Um, originala? Bai, originala gure. Osa, ni taraz. tarraz. Ez, ez, aldiz eh, egin u eta hola, eh? Ba. Egunaz azur otzian eta Kaiaz bibe zuen aldean Zitrure zuikusten izu Astian egun batian Astian egun batian eta Ostirale goizian Eta bai, beraz, urta gilean datoren urta gilean aurkestuko duzuela antzez lana, baina oraindik eh, sorkuntza prozesuan zireztenez, e, nola ibiltzen da? Hi adibidez, maika, or, hiz e, eh, erregent, e, zea hiz funtsin? Ordin, e, mirenek, mirenekin e, bon, laguna gutuk eta hatxarin proposatu nioan Be, behin eh, bi egun errepikentako, belehen egunentako dola laguntzea juitia, Eta geho, istoia hoi eh, gustatu zitadan, mirenek kontatu nahi din istoia hoi, amama baten eta be agal habaen istoia duketa hola. Eta familiako sekretu zumaiten unguko istoia bat, eta badik be ertzokeia puntia e, eta ordin, voilà, untsa jinguntian istoia horren jaikitzen eta hola. Eta ordin, mirenek proposatu zitadan be... Mm, Be, behaikin uh, ikusgarrien sortzeko bide horren uh, jamaitia, hua barnen, uh, aktur bakarra beita, bakarkako lan bat beita, eta ni kanpun uh, kanpoko begirada edo kanpoko so bezala, uh, voilà, jokien txusentzeko, proposamenen egiteko, eta holako gaizat ordin hola egutuk uh, antzerkia lan zendelaik, uh, eta balin basu arte, bali odik norbaiten ukaitiak uh, kanpun, zenta... Uh, ahuna ah, horren uh, hoi izigar important baita horholtzan egiten duguna duk eh, kanpoko kanpotik eh, kanpoko gentiai hel dadin eta ordin uh, kanpoko nurbait behardik ebai uh, trebatzeko eta ordin ni hortan hainuk uh, jamanen diagugugutuk proiektu horren bi jamailiko hai eta eta ekipa handiago dukak bai behar baituk egin nurbait musikaz okupatzeko nurbait uh, oholtzan izanen dien, uh, zenan gainen izan endien gaizen jaikitzeeko. Hala, bena mementun gubiak eta geho laguntzale hapo badikiagu. Bena jandun bai mirentzela antzeslia, bena ez bakarrik eh, idazle ere bai edo? Bai, bakasu hontan, proiektu hontan historia nik idatziko dut, nik idatzi eta nik antzestu, bai. Erronka polita, <laughs> hau. eta hor din, e, sos laguntza bat e, mirenek bai idazteko, eta bai eh, geho ikusgarri horren muntatzeko. Ideia horrek intzian aspaldin, eh, oso pertsonala den eh, proiektu baduk, eta hor, beha, hor jartu duk aurkestea Hauta gaitza, proba duk, uh, nula da, apela proje bezala, uh, Eusko Diagularitzak presentatzen dina, eta Euskal Herriko antzerki ekilezu zumaiteke bai eh, emaiten dien uh, sos laguntza bat, eta ordin hortan presentatu. Ha, haitatu ikizan, eta bai, uh, haitzina, juiteko ahalak bat jagu, ordin ez jagu arazoik habo itxoiteko. Hori da, azkenen e, bai zubik, zubi proiektuak eta eusko jarrularitzak kultur sormenakin emandako diru laguntzekin, ba, proiektu hau aurrera teatzeko baliabideak emate dizkigute. Eta hortan gaude, oain proie, prozesuaren hasieran gaudela esan daiteke, Egia da, bueno, maikak lehenu ipatutako bi egun horietan egon duzen lanekin lanen, irurtzunea etorri zen lanea, e, Nafarroan, bai, areto txiki bat eh, uzten didaten izan behin ere lan egiteko. Eta gero, otxaien berriz etorri zen ere herrira, e, eta neondu ginen, ja, mai, maiko lan egiten, ez, e, historian ondik norakoa izango den, o, logika, pixkate, bueno, ja, bilatzen, eta ikusten ze gauzak funtzionatuko zuten, ze gauzak ez, eta... Beino oaingo hau da jokoan gauden lendabiziko egonaldia. E, lau egunez, egon du gara hemen lanen, gaur bukatzen dugu egonaldi hau. Eta urrengo egonaldia maiatzen izango da, gero egu beste egonaldi bat uztailen, beste bat abuztuan, urrian, azaroan, eta, eta bueno, ja, estrenoarekin lotuko den azken egonaldia, zumaian bertan izango dela. Eta hame funtsan zer da zailtasuna azta, bo testua idatzia zenun, edo parte handi bat? Eh? E, ideian euken, baino, e, oi da, azkenen prozesuan gauzak aldatzen dira, ze ikusten dira, ze gauzak, ze gauzak azkenean e, interesgarriak dien kontatzeko, eta ze gauzak ez dien interesgarriak azkenen. Eta oita gero martxan jartzen zarenen, lanean jartzen zarenen, ja holtza gainen, entxegutan, errepiketan, eta orduan e, eh, ikustezu, ba, bueno, ba, igual beste bide bat hartu behar duzula gauzu kontatzeko, edo beste nunbaitetik joan, edo gauzak aldatu, eta hola egiten da orduan. E, gia da bai testuaren e, eh, struktura nagusi bat bezala, Beino errepikak grabatzen nahi gara eta horren gainean improvisak eta eta nateatzen dien testu, nateatzen dien hitzak horren gainean idatzeko du tekstua. Bai, zai eiten zait ordenadoren paren jartzea eta hola zuzenen testua botatzea, idaztea. Ba, bai, kusi pertsonaien korpitzian txartuik izalaik, Eta mm, adibidez pertsonai bat hor handiagu, diagu, abe aski diagu gaitia ehortzeta bat eta ikorra dela, eta ehortzketa hoi kuntatzen dila. Eta pum, hortik abiatu duk, pista hoi, bide hoi martxan zen, funtzionatzen zian, eta ordin elkiziok eh, mireni teksto bat eta pertsonaia ehola jaiki diagu, mena hoi espalitz eh, oholtzan dugun jokuien plazetik eh, sortu, Etzian sortuko, zentazkenian ez gutuk ez bata ez bestia, idazliak, antzerkilaiak gutuk, eta improbizaketetaik, bai, eh, egiten ahaldiak gutek bat, eh, E, e, mahaineko lana egin duguna mirenek aipatu dina, zian eh, habo istoia eta bai beno amamak hoi bizitu bada, nula, nula posible da geho, uh, eh, behanaia han bizitzi ez dakiatze eta en fet, zerotik abiatzen gutuk uh, osoki fikzione bat asmatzen diagu, donk zer nahi izaten alduk istoia eta emeki emeki bagutzak haitatzen, mugatzen, zehazten eta wala, mahaineko lan aipatzen mena egiazki ostatuko mahaineko lan azian, <laughs> zentan lekun berri nafaruan... Ez duk, uh, eh, jenti ez duk etxan egoiten ostatilat bat duk, ordin, egia egan uh, oso lango zu egin jagioan <laughs> Nafarroan. Eta hoa heben kazernan eh, tokiak uh, bortak zabal putizkuk, maureko kazerna huntan, uh, zenaen gainen aminibat bat behotzen hasteko, eta egia egan uh, lan emankorra hortik elkitzen duk. Mirenek egiten ditak improvizaketak, nik egiten joatze nuntik uh, juiten ahalden, ze ze untsa den, ze behar den uh, habo lan tu eta hola, ar egitentik, grabatzen tiagu, eta hortik aitzina, gaiaz uh, eh, tiagu grabaketa hoik, eta, eta bai, hobeki idazten uh, eh, egiazko bat eman dezan, mena lehen indarra eman dezagun oholtzatik uh, horra zenan gainetik. Ze idazten sortzen den heinean? Horia, bai. bai. Bai, bai. hor, ekainako behar dikutzuli mirenek teksto bat uh, sos laguntza eman joan Eusko Jaurlaritzai behar diok uh, itzuli teksto bat uh, idatzik. Geo guk ondo, dagun eh, guk sei hilabete behantago estrenatuko diagu. Ordin geo kanbiuak izan entuitzak, balinba lanak jarraikiko diguetako bena, teksto bat uh, eh, gutigoa beha Voilà, hasarri batekin, bai. Eh, eta finitze batekin hoi presentatu behar diagu bai. aramaiatzeko. Bai, azkenen e, entregatuko dudan testoa, saiatuko sa, nahiz alik eta e, eh, bukerako lanakin os, alik eta fidelena izaten ez. Baina, hoi, azkenen sorkuntza aurrea jarraituko duen bezala, imaginatzen dut, azkenen tekstua ere pixkoat moldatu ingo dela. Eta behaz, azkenean hemen egonaldi bat da, sorkuntza prozesua eta antzes lan hori, bai, aite hilauketik da, Aikei laurretik dauka izen burua, bai. Mementua. <laughs> bai, bai, bai esaten du. Zenta egan, zian eh, mirenek hastapen hastapenian haitatu eh, zin izen eta hastapen hastapenetik hatxarri hatxarriko istoiaikin izigarri untsa zuiten zian. Mena gehoz, ikus bahez anulako mm, kambiuak izan dien istoiaen barnen eta gola, Eh, batzian lehen bi pertsona inagusi, eta bai bat osoki dezagertu duk adibidez, eta lantu diagu bestiaena. Eta hor din, uh, eh, barnatu diagu hoi, eta bon, gaiza, arrazu hanitzen gatik, atie hila horretik, uano obadik horrek uh, lotua bat uh, gu istoiaikin, bena hatxarian beno hurunago. Hor din, balin ba, atzamen diagutitu du egoki bat. Aigutuko bai. no negoziaketetan, mena oh, miren, yeah. nafartak saduk, bubuko oh, <laughs> eta odol behua, ni siberutarra e defendatzen nuk, eta... ordin bon. Siberutarra ere odol behua, buru gogorra, eta hortxe hori. Bon, hola, oh <laughs> eia, hoi, oh, gehuak erran handik zinek jabatziko dian. Hobenak jabaz dezan. Bai, bai. Hobez, partidan. Hei esker. Hei esker.

Ba, mi esker eh, Simon Iturralt, zetasun guztia gure erakarririk eta errenen dugu eh, antzerkiaren lehen emanaldia urtarrian izanen dela, zumaian eta ondotik Euskal Herrian emaitekoa dutela. Kultur alea. Bai, esberdina entzatzen ez, beti aldatzea disko batetik besteat, hori maite baitut aldaketa. Esperimentazioak maite ditut, da beste bat hemen orain Azkenan ziren... Eh, uh, eh, amazazpigarren mendeko errantzarrak, euskal errantzarrak musikaturik, eta zen uh, ziren kantu luzeak eta kontzeptu oso bat. Untan aldiz, uh, uh, kantu normalagoak dira, hortako ditut, xa normal, ze kon bat da, historio bat kondatzen dut, baina kantu normalak dira, laburrak bat bestean Basan Basanoren adiozpenak jarri dizkizuegu orain, artista urruñarrak bere azken diskaren bueltan, hain zuzen ere San Normal izeneko diskaren aurkezteko kontzertu bat eskeniko baitu. Apirilaren amaseian, entzunar izango duzu zuzenean La Factorin atxaldeko zazpi terrietatik goiti. <laughs> 山。 batera pasa data Pasa lekuko hausain boltek egin bezala Bakera pasa bikoiztasunaren aztarnak antzi eta Beti goiti, argi bili, ongi segi Planeta bi, planeta batera pasa data Planeta batera pasa data ah. Planeta batera pasa data apililaren behatzean, larun batarekin, ahatzeko behatzeetan, azparneko Elisa Berotuan, kalitate handiko kantaldia, bebe aisha, siberotar kantaliak, laranda Buru, penk, luro eta bordaxar. Sendarineko aizpak eta Agustin Algat. Kantuz akapela eta musika lagun. Ondotik, xokoletesne beroa, ostatua eta matamiak. Zatozte denak beraz kantaldi handi juntarat. Apidilaren behatzian, larunbatarekin batarekin, ahatseko behatzietan. Azparneko Elisa berotuan, sartzeak amak eurotan lekuan berean salgai. Azparneko ezkia ikastularen alde. Ba, untar arte gara gaurkoan entzule, nire aldetik, besterik ez bihar arte, eta bie mitartan nugizan, aio. baina zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ibitik, ez!